Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je Jingle najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno i što je to bilo viralno ovoga tjedna. Moglo bi se reći čak i ovog dana. Možda sam vam malo i otkrila o čemu se radi, ali saznaćemo za par sekundi. Ako ste slušali bilo koji radio ili ako ste bili na bilo kojem medija outletu, sigurno ste čuli za naslov projekta, zapravo pokreta, ne projekta nego pokreta, koji je zapravo krenuo kao projekt, ali je sada pokret, School Strike for Climate. Evo, školski štrajk za klimu definitivno je viralna tema danas zbog toga što se međunarodno održao danas i u gradovima diljem svijeta školarci i studenti su zajedno izašli na ulice i odlučili su tražiti promjenu. I speak on behalf of climate justice now. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. Ovo su bile riječi 15-godišnje Grete Thunberg koja je zapravo organizirala ovu akciju i koja je zapravo pokrenula cijeli ovaj pokret. U ovih par, par riječi je objasnila zapravo ključni problem i zašto, zašto trebamo izaći na ulice i stvarno, stvarno prosvjedovati. No, što je to školski štrajk za klimu? da malo pojasnim svima kojima, koji nisu, nije približen pojam. Školski štrajk, za klimu također poznat u raznim regijama kao petak za budućnost, mladi za klimu ili za klimatske promjene mladih je rastući međunarodni pokret učenika i studenata koji su odlučili ne pohađati nastavu i umjesto toga sudjelovati u demonstracijama kako bi zatražili promjene koje bi spriječile daljnje globalno zagrijavanje i klimatske promjene. Promidžba i široko rasprostranjeno organiziranje pošili su kada je već spomenuta Greta Thunberg organizirala akciju ispred švedskog parlamenta držeći natpis na kojemu je pisalo školski štrajk za klimu tijekom kolova za 2018. godine. Godine 2015. neovisna skupina studenata pozvala je studente diljem svijeta da, da preskoče školu prvog dana konferencije o klimatskim promjenama UNFCCCA Prvi dan klimatske konferencije u Parizu 30. studenog Climate Strike organiziran je u više od 100 zemalja i pridružilo mu se više od 50.000 ljudi. Pokret se usredotočio na tri zahtjeva. 100% čistu energiju, čuvanje fosilnih goriva u zemlji i pomoć klimatskim izbjeglicama. Pa evo jedan vrlo, vrlo, vrlo, vrlo bitan problem, vrlo, moglo bi se reći i viralan problem, nešto što bi trebali e, spriječiti što prije jer sve više i više životinje izumire i sve više i više ljudi ima i problema u svakodnevnom životu upravo zbog, zbog tog <laughs> zbog tog globalnog zatopljenja. Vrijeme je da idemo na jednu glazbenu pauzu, a sada ćemo poslušati Johna Lennona i Power to the People. U duhu prosvjeda slušali smo Johna Lennona i Power to the People, a mi se sada vraćamo emisiji Viralno. Za sve one koji su se tek sada uključili, slušamo, raspravljamo, moglo bi se reći, slušamo dojmove današnjeg, današnjeg prosvjeda School Strike for Climate. Pa evo kao i diljem svijeta i Rijeka se uključila u taj, um, taj prosvjed, pa su riječki srednjoškolci i studenti izašli na ulice i podržali School Strike for Climate. Spontani prosvjed počeo je na Jelačićevom trgu i krenuo je sve prema Jadranskom trgu. I bilo je toliko dobro da su najavili i novi a, e, prosvjed koji će se održati sljedeći petak. No, da čujemo malo kako je to zvučalo, kako je to zapravo izgledalo danas u Rijeci. Ja sam podijelila po društvenim mrežama e, to da se trebamo okupiti vezano za klimu i sve to, cijeli taj prosvjed i nas troje iz razreda smo bili kod Erste banke i sreli smo na Mariju i ona nas je povela do Jelačića, ona je okupila studente, mi smo okupili ostale srednjoškolce, prošetali smo, znači napravili transparente, to jest plakate i na kartone smo napisali svakakve natpise. Prosvjedi su bitni iz razloga da se, da se ljudi osvijeste, pogotovo mladi. E, na nama ostaje svijet. Mi ako sad ne popravimo neke stvari, e, imamo zapravo još samo 11 godina da popravimo ono što je već učinjeno i jednostavno da se ljudi osvijeste. To je naš neki cilj, da nas se čuje i da se za sljedeći prosvjed koji najavljujemo evo sljedeći petak, e, da, da u što većem broju se okupe, nisu bitne godine, nije bitno jesi li u srednjoj školi, jesi li student, star, mlad, samo dođite i podržite jer e, mi smo budućnosti, ako nema klime, nema ni budućnosti. Svakako se slažem sa ovom zadnjom izivom. ako nema klime nema ni budućnosti, a zapravo smo mi ta budućnost i ako nema klime neće biti ni nas. To je zapravo jedan začarani krug iz kojega svakako trebamo što što što prije izaći. Čuli smo dojmove dviju inicijatorica Riječkog prosvjeda, to jest Mašu Liverić i vjerujem da vam je drugi glas bio poznat zbog toga što je to zapravo jedna naša soba, Ana Marija Štefanac, koja evo, je zaslužna što je, što, što je u Rijeci danas bio taj prosvjed. Globalno zatopljenje je problem već godinama i bit će problem, vjerujem, i, i godinama, no smatram da bi svako od nas se trebao malo pri, preispitati i razmisliti koliko tih stvari koje koristimo i koje radimo svakodnevno su nam zapravo potrebne, a štete puno, puno, puno i zapravo pridodaju tom globalnom zatopljenju ovo je, ova zemlja je naš dom. Koliko to god um, moglo bi se reći otrcano zvuči, zemlja je naš dom, trebamo ju paziti, ali to stvarno je tako i zemlju stvarno trebamo paziti jer ako izgubimo, izgubit ćemo i svoj dom, a i svakako će dom izgubiti i drugi malo nesposobni uh, naši a, uh, sustanari, moglo bi se reći ili ti životinje koji ne mogu ostaviti svoj auto i otići pješice na posao kako bi spasili naš planet. Pa evo zašto bi svakodnevno štetili sami sebe? Recimo jednom tjedno svi smo u velikoj žurbi svaki dan i to je normalno i svakako nije u redu očekivati da dolazimo na posao, da dolazimo na posao pješice i da ostavimo aute. Ali recimo kada smo u slobodnom, slobodno vrijeme, vjerujem da svi idemo barem jednom tjedno negdje bez žurbe, pa evo zašto ne bi ostavili aute i lijepo otišli pješice i uživali u ovoj prirodi koju imamo. I ovih a, 11 godina koje je Ana Marija spomenula zvuče jako, jako strašno i ako ne poduzmemo nešto sada, neće biti dobro. Pa evo došli smo do kraja još jedne emisije Viralno i svakako pozivam svih koji su me sada slušali ili koji me slušaju preko weba malo kasnije da razmislite, stanite i razmislite i što možemo učiniti za planet. A svakako što morate učiniti je pridružiti se e, riječkom prosvjedu sljedećeg tjedna. Jeste li čuli novosti? čemu se to radi? Viralno.